antolatu ginoen eh, amistiaren eguna makean, uh, bildu eh, batzu, egun horren antolatzeko, eta pentsatu dugu mugimendu hori uh, aintzina segitzea. Uh, alde batetik gaur egun proposatzen zezkigun eragile uh, ezberdinak ezbait dute apen hori aintzina ematen, eta presoan uh, inguruan uh, aldarrikapen uh, eh, humanitarioak uh, eh, ematen dira intzinean, eta guk uh, amnistiaren aldarrikapen hori uh, ez izanez, utxune handi bat uh, dela dugu, eta orduan horregatik uh, talde hori muntatu dugu. Uh, alde batetik uh, presuan uh, izaera politikoa intzinean emateko, eta deportatu, ieslari eta preso guztien uh, askapena uh, Aldarrikapen hori, bai, dela aldarrikapen eh, historiko bat uh, izan duguna ezkerre bertzalearen baitan. Eta, uh, pentsatzen dut ezkerra bertzaleko jendea nistiaren alde dela. Baina egia ez dela aintzinan ematen, guk pentsatzen dugu alderantziz inoiz baino gehiago aintzinan eman behar dela. Eta ala ere pentsatzen dut uh, ikusita manifa horrek uh, atxikimenduak uh, eragile ezberdinetako norbanako jende hainitzek uh, eh, amnistiaren